нова глава, малте не, иста проповед. Пак, јас пак таа тема, не знам, ете, таква ми е судбината. Тамо негде после 8 март имав тема под наслов Марија Магдалена и крстот, кој што се базираше не баш на Јован, меѓутоа на овој настан. Знаете, ова е настан кој што е забележан во сите четири евангелија. Јован, ако забележувате многу работи, ги вклучил во својата Евангелие, кој што ги нема во другите Евангелија. Знаете, тоа е Евангелие кој што е пошивано последно. Но овој настан, помазувањето на Исус Христос од страната на Марија, е забележан во сите Евангелија. Што ќе каже дека е многу битен настан, настан од кој што може да извлечеме многу поука, дури и денеска за самите нас, настан кој што, еве, 2000 години после неговото случување се повторува и се повторува. А така и кажал самиот Исус. Еве, пред да влеземе, пред да започнеме во Јован 12 глава, да отвориме во Матеј 26 глава, кај што Паралелно Матеј го запишал исто овој настан. И 13 стих, вистина ви велам каде да биде проповедано ова Евангелие, по цел свет ке се прикажува тоа што го направи таа за неизин спомен. И се прикажува, и се прикажува, еви денеска ние ке прикажуваме малку за овој настан, но Да, еве да почнеме првите два стиха. Значи 12 глава Јован први и втори стих. На шест дни пред Пасха дојде Исус во Витанија каде што беше умрениот Лазар кога го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние што седеа со него на трпезата. Да се подсетиме како заврши 11 глава. Каде заминал Исус од Витанија после Лазаревото воскресение? И зошто? 11 глава, 53 стих. Од 53 всушност ќе прочитаме до крајот од главата, за да се вклопиме во она што се случува во 12 глава. Од тој ден се согласија да губиат. Од кој ден? Истиот тој ден кога Лазар ќе биде воскреснат после 4 дена во гроб. Мнозина поверувале, меѓутоа едни отишле да кажат за настанот, да им кажат на фарисеите, на, на во Синедронот, буквално на раководството на тогашната Божја црква. И тие од тој ден се согласија да го убијат. Исуса, кој што тогаш, до тогаш го изврши најголемото чудо. Воскресна мртовец, засмрден, четири дена откако се нашол во гроб. Заради тоа Исус веќе не одеше јавно меѓу јудејците и а оттаму отиде во крај близу една пустина во градот наречен Ефрем и таму се задржа со учениците свои. А се наближуваше Паска јудејска и мнозина од тој крај отидува во Русалим пред Паска за да се очистат. Тогаш го бара Исуса и стојајќи во храмот си разговара меѓу себе, што мислите нема ли да дојде на празникот? А правосвещениците и фарисеите кои беа, кои беа веќе издале заповед, односно беа веќе издале заповед, ако некој дознае каде е да јави за да го фатат. Значи започнала буквално веќе хајка, потрага. Исус е бараниот. Веројатно имало распишано и награда некоја, соодветна. И замислете си ова семејство, првин ќе оспомнува Симон, затоа што гозбата се случува Че овде вели 6 дни пред Пасха Исус дошол во Витанија. Меѓутоа во Марко 14 глава, ако се сетите и на темата што ја државме тамо негде 9 10 март или кога беше, се вели на, вто, на два дена пред Пасха се, се случува оваа гозба. Односно Симон, кај Симон дома, а, Симон сака да му се заблагодари на некој начин на Исуса затоа што бил излечен од лепра, и го кани на гозба, на вечера. Ова е во неговиот дом, меѓутоа овде се наоѓаат и Марта, и Марија, и Лазар, значи целото тоа семејство, драго семејство, кај што Христос често пати знаат да наврати, и замисли си која храброст се имале овие луѓе како прво. Исус е бараниот, а тие, че значи Витанија, повторно станува за Витанија, 2-3 километра од Ерусалиме, каде што ќе се случуваат настаните после два дена, значи, настаните кои што се забележани во следните 10 глави. Замислете си, еве, еве затоа, зато ми се допаѓа ова Евангелие, затоа и избравме на некој начин да го проучуваме ова Евангелие, затоа што скоро половина од Евангелието се задржува на последните 2-3 дена од Христојот живот. Неговата жртва. Токму оно што Елен Вајт не повикува да го правиме скоро секој ден, значи да се секјаваме барем половина част на тие последни мигови од Христовиот живот. Затоа што посебно тоа делува, може да делува нашиот живот на, на изградба нашиот карактер. Значи, овие луѓе имале неверојатна храброст, Исус е баран, потерница по него има буквално, а тие го канат во својот дом, Симон, значи, поточно, во неговиот дом. Да му се заблагодари затоа што бил исцелен од лепари. Замислете се сега, кои се лица се овде? Симон, исцелен од неизлечива болест за тоа време. Болест од која што се умирало тивко, постепено, меѓуто сигурно. Ви се распаѓа телото, буквално. Губите чувствително, не чувствувате веќе ништо. Не чувствувате болка. Страшна болест за тоа време, денеска е лесно излечива, меѓутоа тоа била неизлечива. Какво сведоќство бил Симон? Какво искуство доживеал тој самиот, прво? Второ, Лазар, Замислите си да бидете 4 дена во гроб и да, да, да станете повторно во живот. Кое е тоа искуство? Кое е тоа силно сведоштво? Овде е Марија од која што Бог и, е, Исус ке изгони седум демони. Целосна трансформација на една личност, на една блудница. Какво е пак тоа сведоштво? Па дури и самата Марта. И кај неја се, се, се, се случува преобразба. Дали приметивте прошлиот пат, спомнав, минатиот пат. Вели, кој послужуваше овде? И на оваа вечера Мар, Марта повторно во таа незина улога. Марта послужуваше. И тоа нема овде расправија сега. Марта овде не се буни сега, зашто Марија тамо повторно е покрај колената Исусови. Марта се преобразила, Марта се сменила. Марта сватила што е што, што треба да има приоритет. Значи имаме четири особи овде кои што имаат силно сведоштво. Неверојатно сведоштво и затоа привлекли и голема група на луѓе да дојдат. Многу луѓе сакале да го видат преци и Лазар овде, ќе видиме од подоснежите стикови. Да го видат тоа чудо. Четири дена се жалело. Витанија не е големо местото, едно село. Сите го знаеле Лазар, сите знаеле дека го однеле и го погребале, меѓутоа сега е меѓу живите. Сакале да го видат тоа чудо. И сега во третиот стих, централната фигура, ако така да можеме да кажем, иако централната фигура повторно е Исус, не е Марија, ме Марија го прави она големо дело, за кое што се секаваме ден денеска. Пазите, ова се денове, значи два дена пред крстот. Во сенката на крстот, всушност, влегуваме на некој начин, а Марта високо ќе го издигне крстот. Сега некој изборови и нешто ќе се повтори, веројатно, од минатата проповед, иако ќе се обидам да биде малку поразлично. А Марија, откако зеде литар, чисто скапоцено миро, ги помаза, значи нардово миро, ги помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете негови, а куќата се исполни со мирис од мирото. Овде, барем до сега, не се спомнува во третиот стих која е вредноста на ова миро. Иако се вели дека било скапоцено. На Марија не е и била битна цената на ова миро. Зошто? Затоа што Марија посебно имала зашто да му благодари на Господа. Знаете, вистинската љубов дава се, кај неја нема пресметки, не се бичната, безусловната љубов. Затоа велиме дека Марија го издигнала крстот. Марија всушност го прикажала Христовиот карактер. Марија проповеда Евангелие всушност тука. И тоа на дело, без ниједен да искажен збор, меѓутоа со самото свое дело на помазување, го помазала Христа за погребение. Пред време, цената на Марија не е битна. Иако дала, значи буквално дала се, кој знае ева заштеда е во прашање, иако потоа Јуда, Јуда на кого што како на благајник, нека прости трајче во случајов, убиле секојаш битни парите, сметките, дали ќе има за струја, дали ќе има за вода. Јуда ќе одреди цената на, на, на ова миро, на Марија не е била битна цената, затоа што Марија дала се. Исто како онаа вдовица со двете лепти. Целосна благодарност. Ја истурила буквално љубовта. Тоа е Евангелието. Исус, пазите, Господ дал се. Што вели во Исаја пета глава таму? Што треба уште да му направи на лозието? Го ископал го, се, се средил. Меѓутоа пак кисел грози. Значи, Господ ни дал преку Исуса се преку таа жртва. Не може повеќе нешто да даде од тоа. Тоа е, тоа е се. Ние може би да кажеме, некоја шете, е, може подобро, може да бидам поангажиран, може повеќе. тоа Господ дал се. Господ не може повеќе од тоа. Сеопфатността на Евангелието е кршењето на овој алабастерски сад, значи тоа нардово миро и тој мирис кој што се излева во целата таа просторија. Меѓутоа, Марија го направила ова дело затоа што многу ја ценела, знаела да ја цене, да, да го цени Христа и преце неговата жртва која што а, за два дена ќе биде положена на крстот Голготски. Еве еден цитат од Коптежа на вековите. на вековите. Ништо не би се сметало премногу скапо за да се даде за Христа. Ова е во случај ако вистински ја цените Христовата жртва. Ништо. Никакво самооткажување, никакви жртви не би изгледале премногу големи, за да се поднесат заради него. Тоа го живеела Марија. И затоа е еден голем пример за нас, денеска. Любовта се покажала на дело, она несебична, на божествена лубов преку Марија, преку незиното дело. Но, во собата се ширил и друг мирис. Смрдеа, на себичност, на алчност, на лицемерие. И тоа, таа смрт ја доаѓала од еден од Христовите ученици. Оној кој што три и пол години учел од него за несебичност, на, за, на самопожртвуваност, бил сведок на многу чуда, 5000, односно 20.000 луѓе нахранети, уште на какви се не чуда, воскресенија, лечења, исцелувања. Тоа е Јуда, вели четвртиот стик, еден од учениците, негови Јуда Симонов Искариотски, кој сакаше да го предаде, рече, Зошто не се продаде ова миро за 300 денари? Е, спомнав, значи, Јуда, како касиер, односно како благаник, точно ја одредува цената на на мирото и точно знае каде би можеле да се употребат овие пари. Зошто не се продаде овие миров за 300 денари и тоа да се раздадеше на сиромасите? Какво лицемерие! Јуда, негов ученик, е загрижен заради ова расфрлање. Пазите, во Матеј, Марко пишува дека сите ученици слично реагирале, меѓутоа, ако читате коптусот на којте, ќе видите дека Јуда бил многу влијателен. Ако Јуда почнал нешто, некоја своја пропаганда, да кажам, да шири, учениците го следеле. Многу лесно, затоа што бил многу влијателен, бил многу учен, бил способен. Меѓутоа, од него потекнало се тоа. Јуда е загрижен, Значи, цената на Марија, цената за Марија на ова народово а, миро не е важна, како што напоменав. Таа дала се. Меѓутоа, на Јуда му е многу битна. Тој се загрижил за сиромашните. Тој протестирал и рекол, ова е вистинско разфрлање. 300 денари, тоа е цела годишна плата, мислам, заработувашка цела година, ако имате предвид дека еден денари бил значи, тогашната дневница, тогаш 300 денари, 300 работни дена во годината, отприлик. Тоа е голема пара. Јуда смета дека тоа може по-корисно да се искористи ако им се даде на сиромашните. Но какво лицемерие, ќе кажам? Се служи со вакви зборови, но Јуда вопшто не бил заинтересиран за сиромашните. Јуда вопшто не бил заинтересиран за никого, освен за самиот себе. Зошто? Следниот стих кажува. Ова, тоа, тој го рече не дека се грижи за сиромасите, туку зашто беше крадец, тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што го пуштаа во него. И си вика 300 денари, че има за мене. Ако не 300, 200. <laughs> Е, зашто се грижал Јуда? Фала на Бога, нашиот благаник не е таков. <laughs> Имаме ние пари да платиме и за, и за струја, и за вода, фала на Бога. Ете, обстојуваме за, за инајат, може би, на некого. Или може би за поука за некого. Како и да е, фала на Бога, обстојуваме. И со тоа што го имаме, Господ благословува. Јуда ги сака тие пари за себе. И затоа и се посмева на Марија, не можел ништо друго, освен да и се подсмее на таа незина глупост, да растуриш 300 денари, целата заштеда. Но, еве во контрастот на несебишната љубов и на врвна себишност, лицемерие и алчност. А тој е Христовиот ученик. Кој што после два дена ќе се обеси, така ќе заврши за, за жал неговиот живот, а Марија ќе биде првата што ќе биде покрај крстот, првата што ќе трча на гробот, првата што ќе проложи понатаму верно да го следи Исуса, заедно и со Лазар и со Марта. Читете, Лазар бил еден од најверните негови следбеници, Христови следбеници. Знаете, себишниот не го разбира несебишниот. Не ги разбира неговите несебишни залагања и дела. Јуда не можел да ја разбере Марија од проста причина што не можел да го разбере Исуса. Во многу прилики. ја богатиот младич, и Исус на некој начин му изгледа како да го отфрла, му кажува тамо што требало да прави, како требало да прави, да го земе крстот, да го следи. Јуда се нервира, Јуда е бесен. Си вели во себе, ваков да го испуштиме, по па ово е полн пари. Веројатно пак ќе каже, ќе има и за сиромашните, ќе има и за ова, ќе има, стари ќе има за мојот джеб. И пазите, а, тој бил крадец. Да се вратиме малку во десетата глава Јован, во првите стикови, да си спомнеме кои се крадците, Вистина, вистина ви велам првиот стих, кој не влегува низ вратата во овчето трло, а прескокну во друга страна крадеце и разбој. Јуда никако не сакал да се сложи со начинот за, за да се дојде до спасение како што и патот, сушност кој го трасира Исус. Никако. Никако не сакал да влезе ни стаа врата. Па сетете се само, од 12 ученика, Колку биле избрани од Христова страна? 11. Јуда сам дошол, самиот се наметнал. Че пазете, го гледаме контрастот тука меѓу Марија и Јуда. Во нашиот однос со Христа, во нашиот развој, во нашиот раст не сме да има пресметки. Јас се чудам зошто, зошто сме ние такви, секојаш гледаме некој минимум да задоволиме. А тоа всушност покажува дека не сме обратени. Човек кој што е обратен, човек кој што ја сватил и ја прифатил Христовата жртва, а од друга страна ја сватил грозотијата на гревот, тој дава се, се што може, ништо не воздржува, се што има, а не да гледа некој минимум да задоволи. Десетокот ќе го дадам, ќе дојдам во сабота, ќе се помолам, еден саат ќе отседам тука и толку. Толку бара Господ од мене. И ред други работи да не спомнуваме. И сега Јуда веројатно очекувал тука одобрение од Исуса, меѓутоа бил шокиран и уште станал уште побесен. И ова е моментот кој што сушност ќе биде преломна точка во неговиот живот, како што 11 глава, Воскресението Лазарово ќе биде преломна точка за Христовиот понатамошен живот, текот сушност на настаните, во неговиот живот, ова е за Јуда. Седмиот стих и осмиот стих е одговорот на Исуса, сушност одбраната за Марија. Тој ја брани Марија, сушност го брани Евангелието, затоа што, како што кажавме, го брани крстот. Нели? Марија го воздигнала високо крстот, уште пред да се случи И ако Исус некогаш бранел нешто, го бранел токму крстот. Сетите се на Петар. Кога Петар сакал да застане меѓу Христа и крстот, ема ти да одиш во Иерусалим. Како Исус му се обреќа. Сушот му се обреќа на гјаволот. Оди од мене сотано. Исус рече, оставете ја, оставете ја на мира. оние кои што имаат некои своји пресметки, оние кои што гаат себишност, алчност, имаат некои други е, науми, тие се тие кои што им сметаат на оние кои што наистина сакат да дадат се за делото за Господа. Оставете ја на мира, оставете ја. Таа го запази тоа за денот на мојот погреб. Дали успеа некој Исуса погребан да го мироса? Фатило сабота, после во недела кога отишле, побрзале, предосна било. Марија е единствената. Замислите си, тамо се спомнуваат Јосиф од Ариматеа и Никодим, со колку литри пишуваше, не ми текнува сега, миро спремале, богат, богат посебно Јосиф меѓуто не успеале да го потрошат за, за неговата намена, а Марија успеала уште пред да се случи крстот. И сега Исус одговара во 8 стик понатаму, зашто сиромасите ги имате секојаш покрај себе, а мене ме немате секојаш. Што сака да каже со Не се битни сиромасите? Ова било посебна прилика, доека Исус е тука да му се укаже чест, како каква што чест укажала Марија. А сиромасите секојаш ги има. Не, Исус не се негира овде. Знаете, во една друга прилика е запишено дека токму на тие најмалите, ако им подадете чаша вода, ако ги посетите во затвор, ако им дадете парче леп, вие, служејки им ним, му служите на Христа повторно. Ние денеска така му служиме на Христа. Не можеме да му послужиме како што Марија да му одадеме таква чест како што Марија му оддала. Меѓу тоа ги имаме сиромашните, ги имаме бедните, ги имаме болните, така да нашата служба за Христа е на таков начин денеска. Но тој миг, односно и која ќе била ползата од помагањето на сиромашните ако не се случил крстот, ако не било а, значи, остварено спасението. Тогаш джабе е, помагајте на кого сакате, ако нема спасение. Ова во прилог, еден мал цитат во прилог на оно што во Матеј го спомнавме, дека се доека се проповеда Евангелието, ќе се спомнува и овој случај со мирусувањето од страната на Марија. Еве го цитатот, се доека времето постои, горниот беше од копнежот на вековите, предходниот цитат, и ово е исто, вели се доека времето постои скршениот алабастерски сад, ќе ја раскажува приказната за огромната Божја љубов кон панатиот човечки род. Тоа е Евангелијата. И уште два-три стиха од заговорот против Лазар. 9, 10 и 11. Мнозени од јудејците разбра дека Исус е таму, во домот на Симона. Па дојдоа не само заради Исус, туку за да го видат и Лазар, кога тој го воскресна од мртвите. Лазар бил посебно интересен да се види. Веројатно некој од нив ќе се повторам од прошлиот пат, може би очекувале да го прашаат како е таму зад гробот, Што доживел за тие 4 дена? Дали видел некои тунели таму по накрајот од тунелот светлина, не знам, ова, не знам тоа. Лазар ни ја не кажал ништо тоа, затоа што ништо не видел, ништо не доживел. Спиел. Бесвесно состојба. Но и да го видат жив, да се осигураат дека наистина е меѓу живите. А првосвещениците, вели десетиот стих, се договорија да го убијат и Лазар. Замислете си, докаде може да отиде човек? Отфрлиле се и сега едноставно само сакат да го спасат својот образ. Ништо друго не им е битно. Дури се спремни да го убијат и најголемото сведоштво дека Исус вистина е Бог. Кој може да дигне мртов? после 4 дена во гроб, освен Господ, освен Бог. Си ја мачат душата, како што минатиот пат спомнав. Знаете, кога на човека ќе му ги дадеш сите можни докази, дури ќе гледа чуда пред себе и си го затвара срцето, го сврнува срцето. Тој, знаете, знаете кој е спасот за него? да ве елиминира, или, или да, да, да избега, или да ве елиминира вас. Затоа многу пророци пострадале. Били убиени од истите причини. Затоа што и покри силните осведочувања не сакале да подлег, да го примат тоа осведочување, да го скршат своето тврдо срце и уште повеќе го стврнале. Отишле до таму дури да сакаат и Лазара да го убиат. Зашто мнози навели од јудеците доаѓа поради него и верува во Исуса. Повторно таа себична причина – ќе ни ги земат сите верници. По Исуса се влечат, види, отидува еден куп луѓе, сега и по Лазара. Лазар седува доека е жив. Тоа е опасност за нас. Така размислуваат. <clears throat> Затоа мора и тој да се елиминира. Докаде може човек да отиде? Јас тука би завршил, повторно акцентирајќи го делото на Марија. Не знам зашто, ама ете пак мене ми се падна тој дел да проговорам за Марија на кратко, може и малку на поинаков начин, споредувајќи ја со Јуда, но навистина Марија направила големо дело кој што ден денеска се спомнува и понатаму ќе се спомнува. Евангелието во живо, една жива проповед пред сите насобрани во домот на Симон. Нека му е слава на Господа што постигнал такво дело кај Марија, Тоа што го постигнал кај Марија може да го постигне и кај нас, да имаме несебишна, безусловна љубов, да дадеме се, да му се предадеме целосно на Господа. Тогаш ќе доживееме вистински успех, тогаш ќе имаме еден богат духовен живот и радост и а, спокој и ќе влеземе сигурни во вечниот живот. Нека му е слава на Бога. Амин.